الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebareke ve taala, salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhameda alejhi salatu ve selam, njegovu časnu porodicu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Ennevi Rahmetullahi Ali. Kao što znate, već nekoliko emisija družimo se sa jednim novim i velikim posljednjim poglavljem u knjizi Rijadu Salihin, a to su zabrane. Pa imam Nevi Rahmetullahi Alihi, spomenu nekoliko poglavlja, odnosno podpoglavlja koja govori o zabran koji se vezuju za jezik, pa je u tom kontekstu i nastavio da govori o nekim drugim zabranama. Kaže Imam Nevi Rahmetullah Jalih nakon onog jednog fascinantnog e, lijepog hadisa u kojeg smo govorili da je Allah poslanik rekao ko voli da bude udaljen od vatri i uveden u džennet, neka smrt dočeka vjerujući u Allah i sudnji dan i neka se prema ljudima opodi onako kako volio da se oni opodi prema njemu. Hadis bilaži ima muslim, doista jedan E, širok hadis, sveobuhvatan hadis, rekli smo da se može primjenjivati u mnogim, mnogim situacijama u svakodnevnom životu. Insan, ako ne zna određenu stvar, da li da je učini ili ne učini, onda samo neka se postavi u situaciju kako bi on volio, da li bi on volio da se ljudi prema njemu obhodi tako ili ne. Pa vidimo da ovdje Allah poslanik daje jedan veliki, veliki savjet, a to je da se insan obhodi prema ljudima onako kako se kako bi volio da se oni obhodi prema njemu. Nakon toga, 269. poglavlje, zabrana uzajamne mržnje, prekidanja međusobnih veza i izbjegavanja. Svako ovo poglavlje ima svoju neku posebnu čar i svako ovo poglavlje na određen način ukazuje na savršenstvo i potpunost te islama. Islam je vjera koja mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima. Nažalost, velik broj ljudi muslimana sve je islam na namaz, možda post, eventualno odlazak na hač i to je to. E, znači, kada se kaže ovo je dobar musliman, misli se na to e, zapostavljajući jedno veliko, veliko polje kada je u pitanju islam i smjernice islama, a to je međuljudski odnosi. Doista je mnogo hadisa u kojima Allah poslanik Ali se letu selam definiše, usmjerava, kazuje kako bi čovjek vjernik trebao da se obhodi prema jednom društvu, sve s ciljem da jedno društvo bude sretno, da bude zadovoljno, da bude e, u harmoniji, da ne bude u strahu, da bude znači, e, u nekoj naj, naj, najboljem ambijentu, Islam žudi ka tom je da insan u jednom društvu bude siguran, da njegova čast bude zaštićena, da odnos njega i ljudi koji ga okružuju budu na nekom lijepom nivou. Pa se kaže ovdje zabrajna uzajamna mržnja. Či znači, u islamu je zabrajno da insan mrzi insana bez ikakvog, bez ikakvog razloga. Nažalost, danas Danas živimo u vremenu kada ljudi jedni drugi mrzi, ništa jedni od drugima ne znaju, ni su jedni drugima išta skrivili. Pa kaže, zabranjeno je prekidanje međusobnih veza i izbjegavanje. U islamu je zabranjeno da čovjek nekog izbjegaje. Zabranjeno je da se kidaju te neke i rodbinske, a i, hajde da kažemo, druge veze. Pa je ovo jedno interesantno poglavlje e, koje imam en nevi rahmetullah jer je počeo onim kuranskim ajtom iz suri el huđurat innemel mu'minune ihva. Doista su samo vjernici prava braća ili kako prevodi se vjernici su samo braća, vjernici su braća. Insan treba prema ljudima da se obhodi onako kako bi se obhodio prema svome rođenom bratu. Vjernici su braća. Čak islamski učenjaci kažu e, bratstvo po islamu je starije od bratstva po krvi. Jer se može desiti da, da čovjek znači, bude u jednoj religiji, da, da neko drugi bude u drugoj religiji, neko da bude musliman, neko ne musliman i samim tim da se odalje, da se čak i možda i mrze, ali kada su ljudi znači u islamu, iste vjere, vjeru istog Boga, u istog poslanika i, i robu i uzvišom Allahu te varka ta'ala, onda ta veza može biti jača od veze po krvi. Pa zato ovo je jedan sveobuhvatan ajet, doista su vjernici braća. Krupna je stvar da nekom je kažeš, brate, doista su vjernici braća, tako je čovjek vjernik trebao da se obhodi prema drugim ljudima, da su to njegova braća po vjeri, da im voli ono što voli sebi, da prezire njima ono što prezire sebi i tako dalje. Pa je ovo jedan veliki, veliki univerzalni ajet koji nam ukazuje da e, muslimani u jednom društvu trebaju da budu jedni prema drugima, kao braća. I vidjet ćemo u više hadisa, Allah poslani kaže kunu ibad Allahi ihwana, budite Allahovi robovi braća, budite, budite braća. E, nakon toga imam Nevi Rahmetullah je citira ajet iz sure El Maide, Ezilletin alel mu'minine, a izzetin alel kafirine, opis vjernika jeste, kaže, prema vjernicima su oni ponizni, a prema nevjernicima ponosni. Pa je opis vjernika, nakon toga je isto tako došao opis u suri Feth, Muhammedu Rasulullah, voljedine maho je šiddao alel kufar ruhama ubejnahum, Muhammed je Allah poslanik. Njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Pa je opis vjernika da su milostivi, da su samilosni, da se bratski opodi jedni prema drugima. Svakako može se neispravno razumjeti ovaj termin gdje Allah Đeršanu kada govori odnos vjernika prema nevjernicima, kaže oni su strogi prema nevjernicima. Razlika je biti strog, a razlika je biti ohol. Ohol. Razlika je biti umišljen, razlika je biti kiburli, to je nešto drugo. Kada pogledate Allahu poslanika se salatu selam i kada pogledate njegovo obhođenje prema, prema nevjernicima, nigdje nećete naći da je bio ohol, nigdje nećete naći da je bio nadmen i tako dalje. Već jednostavno, znači, ovo je opis vjernika, blagi, milostivi, prema vjernicima, a strogi su prema nevjernicima, što opet s druge strane ne isključuje da čovjek kada ima u komšiluku nevjernika i da mu se nasmiješi i da mu učini uslugu i da mu pomogne i tako dalje. Allah Jošanu kaže u drugom kuranskom ajetu La jenhakum Allahu anil ladine lem yuqatilukum Allah vam ne, za, ne zabranjuje da oni nevjernici koji se ne bore protiv vas i nisu vas protjerivali iz vaših mjesta entebarruhum wa tuqsitu ilehim da činite dobročinstvo prema njima i budite pravedni prema njima. Pa je znači sunnet božjih poslanika li se letu se nam najbolje pojašnjenje za ovaj a, ajet. Znamo da je Allah poslanik li se letu se nam u onom hadijskoj bilži imam e, Buharija da kada se sin od jednog židova razbolio koji je prija, taj sin je prija bio znači na usluzi Božijem poslaniku alaihi salatu wasalam. Allah poslanik alaihi se wasalam iako je bio e, vođa i presjednik države i uglednik, Našao je vremena da posjeti tog dječaka na smrtnoj postelji, pa ga je pozvao u islam, pa je taj dječak primio islam na smrtnoj postelji, pa je Allah poslanik alaihi se wasalam izišao vesel, zato što je uzvišen Allah tebara kvetala spasio tog insana vatri džehennema. Nakon toga hadis koji bilježi i Buharija i Muslim kaže Allahu poslanik la tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath hadis bilježi Buharija i Muslim od Enesa Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je govorio nemojte jedni druge mrziti. Prvi savjet, prva naredba, prva zabrana, nemojte jedni druge mrziti. Zašto ljudi danas jedni druge mrze? Zato što je ovaj ljepši, zato što je ugledniji, zato što je bolji, zato što je uspješniji, zato što je i tako dalje insan vjerni, govorit ćemo večeras o zavisti, trebao bi da bude daleko od tih stvari, da kontroliši sebe, svoje emocije. Zašto da mrzim čovjeka? Čovjek muslima nije mi ništa skrivio. To što je uspješniji, to što je bolji, to što je e, napredniji, to što je nešto me, u nečemu pretekao, ne smije nikako da bude razlogom da nekoga mrzimo. Lete bagadu, nemojte jedni druge mrziti. Mi smo svjesni danas, pogotovo kada čovjek prati društvene mreže, vidjet ćete da nekada u datom, muslima, da, u datom momentu muslimani jedni prema drugima osjećaju mržnju mnogo veću nego što osjećaju mržnju prema nekome koji je dokazani ratni zločinac. Pa musliman treba da odgaja sebe, svoju dušu, da se prema ljudima obhodi onako kako bi volio da se ljudi obhode prema njemu, da su mu muslimani braća, nemojte jedni druge da mrzite pa su ovo veličanstveni, univerzalni e, adisi koji ukazuju na ljepotu Islama. Nemojte jedni druge mrziti, u tome je dunjalučka kori za vas, s druge strane u tome je rahatluk. Vidjet ćete kad budemo govorili o zavisti. Čovjek kada je zavidan, kada mrzi ljude, jednostavno to njemu šteti. On je pun naboja, on je pun nekog elektriciteta i tako dalje. Tako da ovo je jedna velika poslanička e, smjernica i zabrana. La te bagadu, nemojte jedni drugi mrziti. Nemojte jedni drugima zavidjeti. Večera ćemo ako Boga odvojiti mnogo vremena, govorimo za zavidnosti, pošto je to jedna opaka bolest koja je zadesila velik groj umeta u današnjem vremenu, ali ovo jasno hadis ukazuje na zabranu zavisti u islamu. Nemojte jedni drugima zavidjeti. Ako insan je ljepši i ugledniji i bolji, ima više novca, ima bolje auto, Šta postižemo kada smo zavidni? Ništa osim što sebe uništavamo, osim što se sekiramo, osim što smo puni nekog naboja bespotrebno. To je uzvišeni Allah njemu propisao. Ono što je tebi dao uzvišeni Allah, to je tvoja nafaka, a njegovo je druga. On će više odgovarati i tako dalje. Tako da je ovo jedna također velika poslanička e, smjernica. La tahasedu, nemojte jedni drugima zavidjeti. Pa kaži, nemojte jedni drugima leđa okretati. Da insan ne bude od ljudi koji bježi od ljudi, okreće se, on se oholi, on bolji, on nešto izbjegava i tako dalje. Nemojte jedni drugima leđa okretati. Nemojte međusobno nemojte međusobne odnose prekidati, nego o Allahovi robovi, robovi budite braća. Pa smo rekli malo pri vjernik bi trebao da se obhodi prema drugim ljudima, to su njegova braća u vjeri. Kako se obhodimo prema svome bratu, hoćemo da mu pomognemo, volimo mu hajr, volimo mu uspjeh, tako isto treba da se obhodimo prema našoj braći muslimanima ili čak šta i viši. <clears throat> I na kraju ovog hadisa kaže Allah poslanik, muslimanu nije dozvoljeno da se od svoga brata distancira više od tri dana, da ga izbjegava, da ga bojkotuje. U pogledu ovog hadisa, mi smo prošle godine baš ovdje, kada smo komentarisali e, Buharin Sahih, ono poglavlje u zimskoj školi Islama, e, o poglavlje Edeba, pa smo govorili o tome da islamski učenjaci ovaj hadis e, razumijevaju na način da čovjek ne bi trebao da izbjegava brata muslimana više od tri dana ako je povod tog izbjegavanja neka dunjalučka korist. Znači ako smo se nešto s nekim bratom posvadili i hajde da kažemo, porječkali i ne govorimo sa njim, izbjegavamo ga, to izbjegavanje, ako je vezano za Dunjaluk, ne bi smjelo da priđe tri dana, jer je poslanik Ali Salatu Veselam to ograničio na tri dana. Dok ako je u pitanju neki bojkot, jer u islamu postoji e, jedno veliko poglavlje koji se zove El Hedjr, bojkot. Bojkot neki insan nešto radi i vi mi ga savjetujemo, on to ne prihvati. Tada postoji u islamu nešto što se zove bojkotovanje pod uvjetom da mislimo da će bojkot njemu uroditi plodom. Znači, imamo insana koji nas voli i nešto smo mu rekli nije poslušao. Jedno od, jedno od, jedna od metoda odgoja jeste da ga čovjek bojkotuje, ako on uvažava tog insana i taj bojkot će mu teško pasti. Ako taj bojkot njemu ništa ne znači, čak šta više u jednu ruku kaže, eh, dobro je, ovaj me bojkotuje i bio je do dosadan, onda bojkot nije propisan u islamu. Bojkot je propisan onda kada mislimo da će taj bojkot polučiti rezultate. Pa znamo da je Allah poslanik, ali se ljatu selam, ona, a, one ashabe koji su e, izostali iz bitke na Tebuku, 50 dana ih je bojkotovo Boži poslanik i cijela, cijela Medina. Pa kažu islamski učenjaci, ako bojkot i potraje više od tri dana, ako je vezan za vjeru i vjerske principe, inšala biznila i insan se nada da će taj bojkot polučiti e, plodom, ima pravo da određenog insana bojkotuje. Ali znači, e, to je izuzetno jedno e, os, o, znači, tema osjetljiva, mnogo osjetljiva i čovjek treba paziti u pogledu toga, ali opet mi se vraćamo ovdje na ovaj hadis, savršenstvo Islama jeste da Islam podstiče ljude da jedni druge ne izbjegavaju, da jedni druge ne bojkotuju i da je to u Islamu ograničeno na tri dana. Nema nakon tri dana bojkotovanja. <clears throat> nakon toga, jedan mnogo, mnogo uh, interesantan a i, i, i strog hadis. Od Ebu Huriri radi Allah, to nas prinosi da je Allah poslanik, ali se sam rekao, ponedjeljkom i četvrtkom otvaraju se džennecka vrata. I svakom vjerniku koji Allahu ne pridružuje druga bude oprošteno, osim čovjeku koji je u neprijateljstvu sa bratom muslimanom. I kaže se, ostavite ovu dvojcu dok se ne pomire, ostavite ovu dvojcu dok se ne pomire. Znači, jedan mnogo, mnogo interesantan hadis, s druge strane, jedan e, hadis koji zastrašuje insana da bude u nekom, sa nekim insanom u nekoj zavadi. Pogotovo kad su u pitanju dunjalučke razmjerice. Rekli smo ovdje ako bi insan, Allah najbolje zna da bi ta njihova, e, njihovo bojkotovanje bilo iz nekog vjerskog razloga, to je nešto možda i drugo ako se radi po principima i pravilima islama. Ali kaže Allah poslanik, ponedjeljkom i četvrtkom se otvaraju dženecka vrata i svakom vjerniku koji Allahu ne pridružuje druga bude oprošteno. Osim čovjeku koji je u nepriteljstvu sa bratom muslimanom i kaže njima se kaže ostavite ovu dvojcu dok se ne pomiri ostavite ovu dvojcu dok se ne pomiri. U drugoj verziji kod imama muslima stoji svakog ponedjeljka četvrtka pred Allahom se izlažu ljudska djela. Znači ponedjeljkom i četvrtkom se otvari nebeske kapije, podižu se Allahu te barakva ta'ala djela koja je čovjek radio i kaže biva oprošteno svim ljudima, vjernicima, koji ne čine širk, najveći grije koji ga lađe šanom neće nikom oprostiti, osim ljudima koji su u zavadi. Kaže, bude rečeno, ostajte njih dvojcu. Dok se njih dvojica ne pomire, pa će i oni nakon toga potpadati pod ovu veliku kategoriju, tako da insan treba da mu ovakav hadis bude e, podstrijek razlog da određene razmirice koje ima sa ljudima, a vezuju se za dunjalučke probleme, da ih što prije, ako Bog da, riješi kako ne bi bio obuhvaćen ovim hadisom. 270. poglavlje zabrana zavisti. Znači imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, e, jedno posebno poglavlje je odvojio u kojem će govoriti o zavisti. E, iako imam nevi mogao u ovom poglavlju navesti mnogo više argumenata o čemu ćemo mi više govoriti, spomenuo je samo jedan kuranski ajet i jedan hadis i sam taj hadis je poprilično diskutabilan da li je vjerodostojan, ali e, mi smo do sada evo citirali malo prije hadisu kojima Allah poslani kaže وَلَا تَحَاسَدُ Nemojte jedni drugima biti zavidni. Jasno, jasno ukazuje da u islamu zavist zabranjena. Tako, bez obzira što imam nevi, nije spomenuo mnogo argumenta koji govori o zabrani zavisti, e, imamo druge argumente u Kur'anu i sunetu Božijeg poslanika koji jasno zabranjuju na pokuđenost i zabranu zavisti i mi ćemo ako Bog da večeras e, malo, malo obširnije govoriti o zavisti kaže se u knjizi zavi se definira kao želja da određenoj osobi koja uživa neku blagodat, ta blagodat bude uskraćena bez obzira na to da li se radilo o blagodati vjere ili imetka. Mi ćemo govoriti poslije o vrstama zavisti. E, imamo dvije vrste te pokuđene zavisti. Imamo zavist da čovjek vidi nekoga da ima blagodat i poželi da mu ta blagodat nestane. To je jedna vrsta zavisti, a druga vrsta zavisti da vidi nekoga da ima blagodat, on poželi da njemu nestani, a da on ima to. Pa su to dvije različite vrste zavisti. Generalno, znači, definicija zavisti u islamu je da čovjek priželjkuje, očekuje da neko ko ima neku blagodat, bez obzira to bila dunjalučka ili ahiretska, neko je ugljeda, neko je bogat, neko zna dobro učiti Kur'an, neko je pobožan, neko klanja i tako dalje, pa insan drugi, kada vidi te blagodati pri njemu, volio bi da to njemu nestani. A po jednoj verziji volio bi da on to ima, da onaj nema. Pa su to dvije vrste zabranjeni, zabranjeni zavisti u islamu. Allah Đelšanu, uh, E, kaže u surja Nisa u 54. ajetu em jahsudune nas ala ma atahum Allahu min fadlih ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli. Znači Allah Žešanu spominje ovdje u negativnom kontekstu da neki ljudi e, bi takvi bili da bi oni zavidjeli Allahovim drugim robovima na onome što im je uzvišen Allah tebara kvetala e, podario, pa iz toga vidimo da uzvišen Allah tebara kvetala ovo svojstvo zavisti spominje u negativnom kontekstu, da bi takvi ljudi znači zavidjeli drugim ljudima na blagodatima kojim je uzvišen Allah tebara kvetala podario. 1569. hadis od Ebu Huriri radi Allah prenosi da Allah poslanik alihi salatu sram rekao Dobro se čuvajte zavisti, jer zavist proždiri dobra dijela kao što vatra proždiri drva. Ili rekao baš kao što vatra proždiri suha drva. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovaj hadis je definitivno jedan od hadisa koji se često spominju u kontekstu zavisti. E, mogu se mnogo puta pročitati na internetu, čuti na predavanjima, e, možda i na nekim vazovima, na hudbama, ali e, s aspekta hadijske znanosti ovaj hadis nije vjerodostojan. Inša Allah nema velike smetnje da se on citira zato što on potpada pod jedan veliki princip. Imamo druge vjerodostojne hadise koje bilježi i Buhari i Muslim koji zabranjuju, koji zabranjuju zavist. Tako da e, ovaj hadis sam po sebi on je daif. Ali njegovo značenje, inša Allah, u smislu e, ukazivanja na pokuđenost za, e, zavisti je ispravno, pošto i Kur'an i sunnet Božijeg poslanika potvrđuju zabranu zavisti, tako da ovaj hadis hajde da kažemo njegovo značenje pokuđenosti zavisti je ispravno, ali sam hadis kao hadis nije vjerodostojan. Ja sam pripremio nešto, inšala, u narednih 10-20 minuta da progovorimo vezano o zavisti. Pa smo rekli da je e, u islamu strogo zabranjena, strogo zabranjena e, zavidnost. Kažu islamski učenjaci, zavidnost je u jednu ruku protivljenje i suprostavljanje uzvišenom Allahu u pogledu onoga što je on nekome dao od nafaki. Kada čovjek zavidi, bukvalno na najjednostavniji način prevedeno, on se protivi tome što je Allah nekom nešto dodijelio. Primjer radi, čovjek živi srednjim nekim prosim životom, ima komšija koji je bogati od njega i on toga muči, zavidi što je ovaj bogat. U osnovi, To što ovaj bogat, otkud mu? To je njemu nafaka koju mu je propisao uzvišeni Allah. Ovaj koji zavidi kao da zavidi, kao da se suprostavlja Allahovoj odredbi i kaderu, da je Allah Đeršanu u tom insanu propisao takvu nafaku. Tako da, e, zavist u islamu, vidjet ćemo, nosi mnoge negativne, no, ne, mnoge negativne posljedice po insana. E, rekli smo da je definicija zavisti da čovjek priželjkuje, odlazak i nestanak blagodati koja je pri nekom insanu, bez obzira da li priželjkivao da ona dođe njemu ili ne. Znači, osnova ako čovjek priželjkuje da neki insan izgubi neku blagodat, to je zavist. Sada imamo dvije kategorije. Imamo da čovjek, on je toliko pokvaren, kaže samo bitno mi da on nema. A drugo da kaže, e ja volio da ja imam, a neko nema, sve je to u islamu zabrano. Imamo nešto što se u arapskom jeziku zove gripa. Gripa a to je neka, pošto u našem bosanskom jesku ne postoji, koliko znam, određen e, termin koji to jasno definiši, jeste neka zavis koja nije pokuđena, a to je da čovjek, kada vidi insana da ima nešto dobro, poželi da je i njemu tako, ali bez da ta blagodat napusti tog insana. Pa prije radi čovjek je siromašan, vidi bogataša, pa poželi usred, kaže ja volio da budem bogat. Ali neka i njemu njegovog bogatstva to u islamu, inšala vizna, nije pokuđeno i nema ništa u tom i loše, sve dok on ne priželjkuje da ta blagodat koja se nalazi kod nekog insana ne nestane, inšala vizna, u tome nema ništa sporno. <clears throat> Koliko je e, hajde kažemo, opasna ova bolest govori činjenica da uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u suri koja je pretposljednja sura u Kur'anu, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Na kraju je došlo u min شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ jedna od, znači, inače sura kule uzub rabbi nasi, kule uzub rabbi felek, pa i kul huvalla zovu se zaštitnice. U, u suri kule uzub rabbi felek, znači, insan se utječe uzvišom Allahu od svih nekih vrsta zala, I između ostalog jedno od posebnih zala koje je izdvojeno jeste utječe im se od zla zavidljivca onda kada on tu svoju zavist prakticira i kada je ne krije. Pa je znači došlo i naređeno i propisano da se u ovoj suri znači traži od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da zaštiti insana od zla zavidljivca. Jer vidjet ćemo poslije kroz historiju zavidluk je kroz historiju načinio mnogo problema na planeti. Za nisu Ademovi sinovi, znači e, jedan od njih dvojice je ubio drugog iz zavidluka. Zar Jusufova braća nisu Jusufa bacila u bunar iz zavidluka i tako dalje. Pa znači, zavist može imati opasne, opasne posljedice. Pogledaj, kada smo govorili neki dan u tribini o komentari suri Jusuf, do te mjeri ukutulju Jusufe, ubijte Jusufa. Poslije, malo blaža verzija, bacite ga u bunar. Znači, dotli može ljubomora i zavist otići daleko da ljudi jedni drugi ubiju, da čovjek bude zavden insanu, da dođe do te mjeri i da bude spreman da ga ubije. Pa je uzvišen Allah propisao da se insan utječe Allahu, da ga sačuva od zla zavidljivca. Či znači, njegovo je zlo toliko da se insan treba utjecati Allahu, da mu Allah pomogne u tom i da ga Allah te barakva zaštiti od zla, e, zla i smutnje zavidljivca. <clears throat> Rekli smo u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik zabranio hased, zabranio je zavidluk pa je kazao وَلَا تَحَسَدُ nemojte jedni drugima biti zavidni. U onom vjerodostojnom hadisu je došlo da je Allah poslanik kazao la hasede illa fitnetein. U islamu nije dopušten hased, zavist osim u dvije stvari. Ali to su one dvije stvari, rekli smo po glipti, da insan priželjkuje da nešto ima, ali da ta blagodat ostane kod drugog čovjeka, Pa je znači dozveno islamu kada insan vidi nekoga ko dobro uči Kur'an, živi po tom Kur'anu, e, podučava ljude Kur'anu da on kaže i ja bi volio da tako budem. Ili kada vidi bogatog čovjeka, uglednog čovjeka, učenog čovjeka, da znači dijeli taj imetak, dijeli svoje znanje da kaže i ja bi volio da budem takav, ali da ta blagodat i dalje ostane pri njemu. Pa je znači u ovom hadisu Allah poslani kazao ne može se zavidjeti. ti insano osim u dvije situacije, ali rekli smo kojom zavidnošću, zavidnošću kojim čovjek priželjkuje tu blagodat, ali ne priželjkuje ta blagodat nestani kod onog insana pri kojem se nalazi ta blagodat. <clears throat> Pa smo rekli, dosad smo to evo već pomenuli, da postoji tri vrste zavisti. E, prva je zavist da čovjek priželjkuje da nestane blagodat kod nekoga. Druga je da priželjkuje da nestani, ali da je on imadni. I treća je da priželjkuje da on ima tu blagodat, ali da ostani kod tog insana ta blagodat. I ta, ta zavist je dozvoljena, a prve dvije kategorije i prve dvije vrste nisu dopuštene da čovjek mašta, priželjkuje da neko ima blagodat i da mu ta blagodat nestane ili da nestane njemu, a da dođe nama. <clears throat> Kažu islamski učenjaci kada govori o za, zabrani zavisti, spominju negativnosti koje proizilaze iz zavisti. Prva stvar jeste, kažu, mržnja ljudi Generalno ćete vidjeti kada ljudi osjeti da je neko zavidan, a ljudi to ne mogu sakrit kroz priču, kroz postupke, kroz ponašanje, kroz lice, kroz znači, razno razne načine, ljudi shvati da je neko nekom zavidan. Čovjek kupio auto, čovjek dođe, šuti, namrgođen, umjesto da kaj Allahu Ekber, mašallah, ti Allah podari beričet, da ako Bog da zamijeniš i da uzmiješ još bolju, da te dugo godina služi, mašallah i tako. To ukazuje da čovjek nema u svojim grudima ništa. Dok kad vidiš čovjeka teško mu puše, namrgođen, znači osjete ljudi, osjete ljudi tu zavist, pa kaže se da je jedna od negativnosti, jedna od negativnosti zavisti da tu ljudi mrze takvog insana. Niko ne, voli, niko ne voli zavidljivca i niko ne voli insana kojim teško pada tuđi uspje. Druga stvar jeste <clears throat> od negativnosti zavidluka jeste da je zavidluk protivljenje Allahu, protivljenje Allahovom kaderu, protivljenje Allahovoj odredbi. Jer insan koji je zavidan, rekli smo, on sa tim svojim zavidlukom kao da kaže, ja rab, zašto si ti dao tom i tom, njemu nije trebalo toliko da trebao si meni dat. To je, kad bi neko rekao, hajde nam, haset i zavist, definišite na najjednostavniji način. Najjednostavnije definisan e, zavisti hased jeste o gospodaru, što si ti njemu to dao, trebalo je to meni dat, a nekom to nema. To je zavidluk. To je zavidluk. Pa je to jedna od negativnosti zavisti. Isto tako, insan koji je e, pada u zavidluk, e, on je neprestano u brigama, neprestano u tugama, neprestano, jer uvijek će biti ljudi koji su bolji, koji su bogati, koji su ljepši, koji su uspješni, I ništa ne možeš promijeniti. On je i dalje bogat, on je i dalje ugledan, on je i dalje tebe pretekao, tebe samo to izgara. Pa je čovjek, e, znači to čak povezu islamski učenjaci kaže da, to, da je zavidluk razlog i fizičkih oboljenja. Kada čovjek u sebe trpa godinama, gdje god šta vidi, teško mu, kako ovaj, kako onaj, zašto ovaj od mene više, jednostavno to se akumulira u čovjeku i onda počnu čak i fizička oboljenja. Pa su ovo četiri neka, iako islam sučnjaci navode i još drugi negativnosti koje proizilazi iz zavisti. Znači takve osobe ljudi ne voli, takve osobe se protivi Allahom subhanahu wa ta'ala kaderu, takav insan se bespotrebno opterećuje e, razmišljanjima, brigama, tugovanjima i na kraju krajeva to uzrokuje i fizička, fizička oboljenja. <clears throat> Interesantno je da islamski učenjaci kada pišu o hasedu spominju i veoma je to bitno, šta je to, zašto, zašto se javlja hased, zašto se kod određenih osoba javlja ova opaka i, i nezgodna bolest. Pa kažu, prva stvar jeste, nerijetko se to dešava kao vid neprijateljstva. Insan je prema nekom je nešto neprijateljski raspoložen i onda kada vidi da je on uspješan, da je bogat, da je lijep, da napreduje, zato što između njih otprija postoji neko neprijateljstvo, ne može se on pomiriti da ovaj nešto ima neku blagodat. Pa, znači, jedan od razloga nastanka zavisti jeste i neprijateljstvo. Isto tako, e, kažu islamski učenjaci, od razloga nastanka zavisti jeste da insan zavidi drugima iz bojazni da će oni ti, zbog svojih blagodati njega preteći i da će se oholiti nad njim. Pa on onda osjeća se uvijek nekako e, inferiorno, osjeća se... E, da je ponižen, oni ako budu bogati, ja ću uvijek biti bijeda, oni će biti uvijek bolji od mene, oni će mene smatrati. On sam sebi umisli te stvari i onda istoga se rađa, istoga se rađa zavist. Isto tako, <clears throat> e, umišljenost, Imate ljudi koji zbog umišljenosti su zavidni. Čovjek je umišljen samo ja. Zaš, kako može neko biti bolji od mene? Kako neko ljepši od mene? Kako neko bogatiji? Kako neko uspješniji? Jednostavno, on je, on je umišljen, ne može shvatiti da je neko bolji od njega i onda kada ga neko uneće mu pretekni, šta? On mu zavidi na tome, a definitivno da je to neispravno i sama umišljenost je pokuđena u islamu, a i sama zavist. <clears throat> Isto tako, kažu islamski učenjaci, od razloga zašto se javlja zavist jeste da se čovjek boji da će njega nešto od unjaluka mašt. Pa insan ulazi u trgovinu i vidi neko drugi bolje od njega trguje, on mu zavidi zašto? Zato što konta otiče njegov dio na faketum trgovcu. Što je opet, ako se vratimo na onaj temeljni dio vjerovanja u islamu, Tvoja nafaka će tebi doći, ako bi ti bježao od nafake, nafaka će doći za tobom, kao što ti dođe smrtni čas, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada bi ti bježao od nafake, nafaka će ti doći, kao što će ti doći smrtni čas, znači ne možeš pobjeći od smrtnog časa, isto tako ne možeš pobjeći i od svoje nafake. <clears throat> Isto tako, kažu islamski učenjaci, zavis nastaje kao plod želje za vodstvom želje za ugledom. Čovjek jednostavno želi da on uvijek se pita, želi da on vodi, želi da on rukovodi i onda ako ga neko u tome pretekne, onda on, onda on je zavidan. I na kraju, e, jednostavno kažu nekada, zavis se rađa u pokvarenom insanu, pokvarenoj duši e, insan jednostavno ne može trpjeti, ne može podnijeti da Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi mimo njega imaju neku blagodat. Jednostavno, toliko je njegova duša škrta, toliko je tjesna, toliko je e, sirota, da njemu teško pada što Allah Žešanu nekom je dao na faku ugled ili nešto drugo. Jer rekli smo, e, zavist je širok pojam. Nerijetko i najviše se zavist koristi zavida na imetku. Ali čovjek može biti zavidan nekome e, na fakultetu zato što bolje od njega uči. Može biti zavidan neko ima lijep glas, on nema. Neko uči Kur'an, on ne uči. Lijepo izgleda, ovaj se lijepo nosi, ovaj ugledan, ovaj šarmantan, ovaj svi ga voli, ovaj i tako dalje. Sve su to stvari na kojima se može može pojaviti zavist i hased. <clears throat> E, definitivno govoriti o zavisti moramo ponuditi rješenje kako ako insan u sebi osjeti tu bolest. I, i šehu Lislavnu temije u jednom od svojih citata kaže Hased je nešto što postoji u insanu. Samo, kaže, vjernici, oni to kontrolišu, oni se borije protiv toga dok drugi griješnici, nevjernici, oni to puste da to zavlada i preovlada njima. Tako da, znači, Hased, Allah najbolji zna, tu negdje u nama ima. Samo ga čovjek treba kontrolisati, treba paziti, preispitivati svoju dušu da ne pređe ono što je dopušteno. Tako da, znači, veoma je bitno da čovjek zna ako osjeti, ako osjeti da se u njegovoj duši budi hased, da zna kako i na koji način se boriti protiv toga. Pa kaže se prva stvar, kako se boriti protiv zavisti, vjernik treba da zna da je to zabranjeno. A samim tim, znači, hoćeš da određenu stvar pobjediš, svati, to je tvoj gospodar tebi zabranio zato što to mi šteta tebi. Pa implementiranje toga, pokornost toga, odgajanje duše, trud, samim tim uz Allahu pomoć čovjek će vremenom, inšala bizna, odgojiti svoju dušu kroz druge razno razne neke faktore koje ćemo spomenuti, da ako Bog da ukroti i da, hajde kažemo, ispravno kanališi tu pojavu haseda ili pojavu zavisti u svome srcu. Druga stvar jeste da čovjek ispravno vjeruje i na taj će se naći možda i najbolje e, riješiti zavisti, da čovjek ispravno vjeruje o Allahu odredbu i kader. Allah Đelšanu, svaki insan, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada napuni 120 dana u utrobi svoje majke, kao znači još kao jedna mala grudvica mesa, pošalje se, pošalje se melek udahne u njega dušu i propiše mu četiri stvari. Između ostalog propiše mu rizk, propiše mu na faku. Na faka je propisana insanu dok je još bio u utrobi svoje majke. I zato je nelogično. I zato je neispravno. Čovjek kaže, idem za nafakom, zato ne klanjam namaz. Ama nemoguće. Kad bi radio 48 sati, nikad gasio, ne možeš od nafake stići osim ono što ti je propisano. Pa insan, znači, kada ispravno vjeruje u Allaha, vjeruje u kader, vjeruje da Allah Žešanu njemu odredio ono što je za njega najbolji, a i drugima je odredio ono što je naj, za njih najbolji. Tako da insan, možda, insan treba da zna da insan slabašan. Možda da Allah Žešanu insanu dadne nešto što priželjkuje od drugih ljudi. Možda čovjek milionir, a ti si prosječno živiš. I zavidan si tom insanu. Možda da tebi Allah dadi da budeš milionir, možda bi bio najpokvareniji čovjek na planeti. Ne znaš. Budi zadovoljan Allahovim kaderom, Allahovom odredbom. Ono što je uzvišen Allah tebi propisao i dao, to je najbolje za tebe. Pa ispravno vjerovanje u kader, ispravno vjerovanje u sudbinu, u odredbu, rješava iz korijena reže, iz korijena reže, znači problem zavisti haseda. Isto tako, kažu islamski učenjaci, e, kada se pojavi zavisno sam da razmišlja o negativnim plodovima. Vidjeli smo malo prije, e, zavidnu osobu ne voli niko. Pa insan sam sebi treba da kaže, ako budem zavidan, bit ću omražen u društvu, ja se na taj način protivim svome gospodaru i tako dalje, zašto da se, zašto da se sikiram neko uspješni od mene i tako dalje, da razmišlja o negativnim posljedicama koje će apsolutno doći sa za hasedom i sa zavisti. Tako da insan kada razmišlja o negativnostima, bit će to razlogom da ostavi tu negativnost. Isto tako, Jedna interesantna stvar, to je da insan radi suprotno onome što mu nalaže hased. Pa kada insan znači, e, osjeti da se u njemu budi hased, onda da radi suprotno tome. Ako bi možda nekog insana želio da spomeni po lošem zato što mu zavidi, ovaj ga preteku u imetku, preteku ga u ljepoti, u izgledu, u znanju, pa neđe ima priliku da nešto rekne, ne, radi suprotno, pohvali ga namjerno protiv šetana, to je dobar insan, kako je moralan, kako je čestit, kako udjeljuje, subhanala jesto fin insan. Znači da insan radi suprotno, ustani najveći dovi za tog insana i tako dalje. Znači insan se treba odgajati da radi suprotno onome što mu došaptava duša od došaptavanja vezani za hased i došaptavanja vezani za ono što nije dobro. Na kraju, kažu islamski učenjaci, pošto cijelo vrijeme govorimo o hasedu, o opasnosti haseda i zavisti, kako i na koji način u jednu ruku da se insan zaštiti. Dobro, sad cijelo vrijeme mi govorimo o osobi koja zavidi. Sad prelazimo na jednu drugu kategoriju, to su ljudi kojima se Zavidi. Kako oni, čovjek uspješan, vidi komšije ga gledaju poprijeko, krivo im, namrgođeni, e, rodbina, prijatelji i tako dalje. Kako i na koji način da se insan zaštiti sebe i svoju porodicu, mislim jedna je veoma, veoma interesantna e, teza u ovom predavanju. Pa kažu, prva stvar jeste da se insan, da se insan utječi Allahu te ta'ala, da moli Allah Žešan ga zaštiti. Rekli smo da je propisano, jutro smo objavili na Facebooku da je lijepo da čovjek u tim jutarnjim satima, znači prije sabaha, posle sabaha, do izlaska sunca, da tri puta prouči kul hu valla, kule uzubi rabil felak, kule uzubi rabbi nas. Opet nakon ikindije, pred akšam, posle akšama, da se ove tri sure kontinuirano uče, znači u kojima se između ostalog traži u amin šerdi hasidin, iza hased, utječem ti se gospodaru, Sačuvaj me, o gospodaru, od zla zavidnika koji zavidi i koji svoju zavist ne krije. Pa znači insan treba da pazi da jutarnji zikr dove, da znači jednostavno moli uzvišnog Allaha te varka da, da ga sačuva od e, zla zavidnika. Isto tako, e, s druge strane, da njegov oružje bude sabur, strpljenje, Allah te iskušao time da, da si ugledan, da si boga, da si lijep, da si autoritet, neko ti to zavidi, strpi se. To je jedan vid iskušenja, znači imaš mnoge blagodat kojima te Allah, kojima te Allah počastio, ali jedno od iskušenja jeste da ima ljudi koji to ne mogu podnijeti, pa i tebi to teško pada, ali doživi to kao vid strp, e, iskušenja. Insan na iskušenjima kada se strpi ima će veliku nagradu, kao što je došlo u vjerodostavnom hadisu Allahog poslanika, znači čudan je primjer vjernika, njemu kad je lijepo, on zahvaljuje, pa bude nagrađen, kada mu je teško, kada zadesi nešto loše, strpi se, pa opet bude i nagrađen. Tako da insan treba da se strpljenjem i saburom pomogne na putu, na putu e, borbe protiv zavisti. Znači, neko mi je zavidan, osjetim, vidim, jednostavno doživi to kao doživi to kao vid iskušenja. Isto tako, e, povezano, povezano za ovu gore prethodnog gdje smo govorili oslonac na gdje smo govorili traži utočišta utočišta kod Allaha oslonac na Allaha wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu ona ko se osloni na Allaha njemu je uzišeni Allah dovoljan Allah poslanik ali se radi kaže kada bi se vi oslanjali na Allaha kao što se oslanjaju ptice Znači, istinski oslonac na Allaha. Allah je je taj koji tebi podario neku blagodat. S druge strane, ima ljudi koji su ti zavidni, bojiš se njihovog zla, osloni se na uzvišnog Allaha te barake o ta'ala, jer vidjet ćemo na kraju, e, odnosno i zadnja ta, tačka deseta, jeste ništa se na zemlji ne može desiti bez dozvole uzvišenog Allaha te barake o ta'ala. Pa i taj zavidni, kada ti zavidi, ne može to tebi štetiti osim ako to dopusti uzvišeni Allah. Pa mi ćemo se riješiti toga istinskim osloncem na uzvišnog Allaha te barake o ta'ala. Ja, rab, ja ne mogu ništa protiv toga ti si taj koji si mi podario blagodati, ima ljudi koji su mi zavidni, oslanjam se na tebe i završena stvar. <clears throat> Isto tako od savjeta kako se sačuvati za, od zavidnika i njegovog zla, jeste da čovjek tu jednu ruku bojkotuje i ignoriši. <clears throat> ja znam više osoba koji u životu imaju problem sa tim da su taj moment da im drugi ljudi zavide e, preuveličali. Pa jednostavno, on u osnovi nema mu se šta plaho zavidjeti, ali je on prepun toga, svi mi zavide, nikome ne voli i tako dalje. Jednostavno, čovjek sve u životu gleda kroz tu neku prizmu, svi su nešto njemu krivi, svi su mu zavidni, nikoga ne voli i tako dalje. Insan ne treba da tome mnogo pažnje posvećuje. Insan treba da, da se, znači, e, boji Allaha, da praktikuje islam, da se čuva, da uči dove, a nakon toga da jednostavno da to ignoriše maksimalno. Bez obzira što, što primijeti, vidiš ti da ti neki prijatelj, komšija, poznanik, teško mu pada što si ti bolji od njega, što si ljepši od njega, što si uticajniji, teško mu pada, jednostavno to ignoriši i ideš dalje. Isto tako, Kažu islamski učenjaci od stvari kako se čovjek može zaštititi, e, iako su dosta toga spomenuli, jeste da čovjek e, što više udjeljuje sadake i čini dobročinstvo. Na taj način će se inšala zaštititi, ali kažu čak do te mjeri da učini dobročinstvo onome komu je zavidan. Ne bi li uzviš Allah, tebarko je podario da znači to dobročinstvo prema tom insanu umanji, umanji žestinu njegovi, plu, njegovi e, prsa i njegovog srca prema nekom je kome je zavidi. Pa znači ako osjeti insan da ima neko komu je zavidan, da jednostavno gleda da mu radi neku lijepu uslugu, da mu kupi poklon, da ga pomogne, e, da jednostavno, hajde da kažemo, e, bude dobar prema njemu, da taj insan jednostavno sam sebi kaže pa pogleda ja zavidim čovjeku, a pogleda on me pomogao, on mi, po, on mi darovao, on mi kupio, jednostavno da insan na taj način način, hajde da kažemo, umanji žestinu zavisti koja se nalazi u njegovim, e, njegovim grudima. Na kraju rekli smo da ne može se ništa desiti bez žestinu bez eh, dozvolu uzvišenja Allaha te varka vetala stoga insan treba da se osloni na Allaha da uči dove da čini dobročinstvo takvim ljudima i nakon toga ako Bog da nadat je se da mu zlo takvi ljudi neće štetiti kažu islamski učinjaci u svojim knjigama navode različite primjere historijski koji su mnogo mnogo negativnosti polučili e, zbog haseda pa smo rekli e, pa na kraj krajeva zavist Iblisa Bio je zavidan Ademu, pa gledajte, e, znači, ostaće vječno u džehennemu zbog njegove zavisti. Njega si, kaže, stvorio od zemlji, a mene si stvorio od vatri, zar je kao on bolji od mene i tako dalje. Pa njegov zavidluk je bio razlogom nepokornosti. Allahu te baraka wa ta'ala, rekli smo zavist e, Kabila, njegovom bratu Habilu, Dokle je otišla do te mjeri, još je to tek početak čovječanstva, početak života na planeti, ali se odma zavist javila u ljudskom srcu, pa je Habil ubio svoga brata Kabila. Rekli smo, e, braća Jusfa su bacili u bunar, a čak se razmatrala verzija i da ga ubiju, samo zato što znači se pojavila zavist u njihovim grudima svakom slučaju jedna veoma jedna veoma opasna jedna veoma opasna bolest. <clears throat> e, mi ćemo ako Bog da e, za još uzeti komentar jednog hadisa, eventualno dva, i time ćemo ako Bog da i završiti ovo naše predavanje. 271. E, poglavlje, zabrana uhođenja i slušanja razgovora drugih ljudi bez njihovog dopuštenja. Jedna od stvari koju islam mnogo pažnje posvećuje jeste da insan posveti se sebi, da ga ne interesuje šta drugi ljudi rade i zabranjeno islamu strogo prisluškivati, istraživati, špionirati, to islam strogo, strogo zabranjuje. Kaže se u suri Huđurat, voljate džesesu i nemojte jedni druge uhoditi. <clears throat> U 1570. hadisu debu Huriri radi Allahu ta'ala se prenosi da je kazao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam i jakum wa van fa inna vanne ekzebul hadith. Dobro se čuvajte sumnjičenja, jer sumnjičenje je zaista najlažli, najlažniji govor. Sumnjičenje, e, živimo u vremenu znači, kada ljudi i te kako su žestoko otvorili vrata sumnjičenja. Vidiš čovjeka ima dobro auto, otkud li mu? To je apsolutno šetano došaptavanje. Tebe ne interesuje otkud. Niko nije obavezan tebi polaži račun otkud njemu kuća, otkud mu auto, otkud mu, kako je završio školu. Znači, sama činjenica da čovjek ulazi u nešto što ga se ne interesuje je i kako opasna stvar. Pa insan treba da se čuva sumničenja. Sve dok za nešto nema jasan dokaz, sve dok nema jasno znači nešto što može dokazati, mora se insan čuvati sumničenja. Danas, kada vidimo medije, kada vidimo društvene mreže, možemo slobodno kazati govor u 90% slučajeva vezan za druge osobe je sumnjičenje. Nema tu dokaza, nema tu argumenata, sve je to u celofanu po našim saznanjima, mi doznajemo nezvanično i tako dalje. Pa se insan treba čuvati toga, kaže Allah poslanik, i jakum vovan, čuvajte se dobro sumničenja brat, musliman, ne interesuje me, otkud mu auto, ne znam, otkud mu kuća, stan, ne znam, završio fakultet, ne interesuje me, ako mogu šta pomoći, tu sam, ako mogu pogurati, tu sam, kako, šta, otkud, to mene, to mene ne interesuje. Kaže Allah poslanik, ali selam, nakon što je zabranio, e, E, sumnjičenje wala tahassasu wala tajassasu nemojte jedni druge prisluškivati i nemojte jedni drugi uhoditi zabrana nemoj prisluškuješ ljude sakriješ se prisluškuješ nemoj ljude uhoditi šta je uhođenje kažu islamski učenjaci da insan <clears throat> da insan istražuje nešto što su ljudi sakrili i ne voli da se iznosi. To je, to je špioniranje, to je uhođenje, da čovjek traga za nekim sramotama i nedostatnicima koje su ljudi sakrili. Pa insan treba da se pazi. Pogledajte kako je islam lijep, kako je savršen. Nemojte jedni druge špionirati, nemojte jedni druge uhoditi. Insan min husni islamil mer i terkuhu ma la ja'nihi. Od ljepote i savršenstva čovjekovog islama da se ostavi onoga što ga se ne tiče. <clears throat> Nakon toga kaže Allah poslanik u istom ovom hadisu, nemojte se nadmetati u sticanju ovo svjetski dobara. E, čak danas sam dugo, hajde da kažemo, istraživao na što se odnosi ovaj hadis, ali u svakom slučaju, Jedni kažu, nemojte se natjecati u dunjaluku do te mjere da ti želiš da imaš nešto, da imaš nešto što drugi nemaju. A drugi su opet kazali, nemojte se natjecati previše u dunjaluku. Nije dunjaluk mjesto natjecanja. Natjecaj se u, za ahiret, za Kur'an, za namaz, ali u dunjaluku insan u dunjaluku ne bi trebao da se s drugim ljudima natječi baš po ovom hadisu. <clears throat> Pa kaže Allah poslanik, ponavlja ovom hadisu ono što smo malo prije spomenuli, nemojte jedni drugima zavidjeti niti jedni druge mrziti. Nemojte jedni drugima leđa okretati, nego o Allahovi robovi budite braća. Onako kako vam je naređeno. Znači ovo smo ako Bog da komentarisali, zabrana zavidnosti, zabrana mržnje, nemojte jedni drugima leđa okretati, nemojte jedni drugi bojkotovati. Kaže Allah poslanik, musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu. Allahu ekber. Ovo je ovaj hadis koji sada čitamo definitivno jedan od najsveobuhvatnijih hadisa koji govori o međuljudskim odnosima u islamu. Pa kaže Allahu poslanik musliman je muslimanu brat. Prema njemu se obhodi kao prema bratu. Nemoj mu nepravdu činiti. Počni od najbliži, djetetu, majci, ocu, supruži, supruzi, mužu, komšiji, prijatelju, poznaniku, Znači, nemoj ljudima činiti nepravdu. Neće ga, kaže, ne, ne čini mu nepravdu, ne ostavljaj ga na cjedilu i ne preziri ga. Nemoj muslimana ostaviti na cjedilu. Vidiš čovjek ima potrebu, ti mi možeš pomoći, nemoj ga ostaviti na cjedilu. Vrati se na onu veliku formu, bili ti volio da si ti u teškoj situaciji, neko te ostavi na cjedilu. Ne bi, šta bi volio? Volio bi da ti pomogne maksimalno. Hajmo i mi se prema ljudima obhoditi onako kako bi mi voljeli da se oni prema nama obhodi. Pa nemoj brata muslimana ostaviti na cjedilu i nemoj ga prezirati. Nemoj prezirati čovjeka muslimana. Možda je on između, te, između njega i Allaha bolji od tebe sto puta. Znamo na hadis kada je pored Božijeg poslanika prošao čovjek koji je bio onako čupav i nije bio nešto plaho uređen. Pa je pitao Božiji poslanik kakav je ovaj Ma kažu Allah posljednice, bjeda, sirotinja, nikoga ne ferma. Drugi je prošao ugledan, lijep, ko je ovaj? Pa kaže, to je ugledan, to je, to je, kaže Allah poslanik, onaj prethodni, prvi, siromašni, on je bolji od ovoga drugog kada bi se cijela planeta naredala, zemaljska kugla. Ne zna insan kakav je drugi čovjek. Zato nima potrebe da nekog preziriš, da nekog umalovažavaš i tako dalje. Kaže Allah poslanik, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, pa je pokazao uprsa. Ovdje je istinska bogobojaznost. Ona dolazi do izražaja onda kada si sam, kada te ne vidi niko. U nas je bogobojaznost dosta puta u vanjštini, u bradi, u nogavicama, u onome što ljudi vidi, kada smo sami, Ovdje je takva, e, ha huna, ha huna, ovdje u srcu, da se bojiš Allah kada te niko ne vidi, to je to je istinska bogobojaznost. Kaže Allah poslanik, dovoljno je čovjeku zla da prezirje svoga brata muslimana. Kad ne bi imao drugo zlo, kad ne bi imao drugi grijeh za koji ćeš odgovarati na sudnjem danu, dovoljno ti je belaja da prezireš ti nekog brata muslimana. Kaže Allah poslanik na kraju ovog hadisa, muslimanu je najstrožije zabranjeno da, nes, da nasrči na život, čast i metak drugog muslimana. U istinu Allah ne gleda ni u vaše tijela, niti vaše izglede, već gleda u vaša srca i vaša dijela. To su toliko skupi i veliki savjeti. Kaže Allah poslanik ali se letu selam, muslimanu je najstrožije zabranjeno da nasrči na život, na čast, na imetak. Moramo pasti na tuđu čast na tuđi imetak, na tuđi život. Pa kaže Allah poslanik ali alaihi salatu selam, Allah ne gleda u vaše izglede. Čovjek može biti mršav, visok, može biti nizak, može biti da hramlje na nogu, može biti znači debel, ništa to kod Allaha ne znači. Allah gleda u vaša srca, gleda u vašu bogobojaznost, gleda u vaše vjerovanje, gleda u vaš tevekul, u oslonac na Allaha, gleda u vašu iskrenost, gleda imali u vašim srcima licemjerstva, imali u vašim srcima zavisti i tako dalje. Pa Allah gleda u naša srca i gleda u naša djela. Pa je ovo znači najjači odgovor onim ljudima koji kažu ja imam dobro srce, a ništa ne radi. Neklanja, ne posti u kladionici i tako dalje. Allah gleda u vaša srca i Allah gleda gleda uzvišen Allah te barka ta'ala u vaša djela. Molim uzvišenog Allah te barka ta'ala da nas na putu istine. Molim vas subhanahu ta'ala da budem milostiv na svojim danu. Molim vas subhanahu ta'ala da ono što čujemo od korisnog znanja u praktikujemo u našem sakralnom životu. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, ve etubu ilejk. <clears throat>